Séculos escuros 2 é unha viaxe que vai dende 2016 ao 2019. Foi grabado, mesturado e masterizado por Iago Pico de Desequilibrio Mental nos estudos Pousada Son en diferentes xornadas entre 2016 e 2018. Non hai volta atrás e por un momento foron grabados en febreiro de 2016 contando coa guitarra solista de Miguel Duarte quen tamén se encargou da preproducción dos mesmos. Grazas polos anos que nos acompañaches e por todo o traballo feito xuntos. Únete foi o último tema en registrarse do EP entre xullo e agosto de 2018, xa con Mario César incorporado á guitarra, verán no que a súa vez xirábamos por distintos festivais da xeografía galega. Colaboraron as voces principais Marquiños Drinking, Vituco Neira Benja Seoane e José Antón Bocilla. A coros María Iglesias, Arturo Iglesias, Paula Souto, Pat Pais, Bea Bello, Emilio Iglesias, Cristina Teo, Tomás Fernández, Andrea Hortas, Joan Carreira, María Inés Fernández, Susana Mazaira Morena Sellago Pico. Las nenas y nenos que colaboraron prestándonos a sus voces no estudio fueron Xiana Busteletayón, Iago César Souto, Uxía Ponte Teo, Jorge González Teo, Martina Iglesias Gallardo, Ingrid Guldris Hortas, Uxía Fernández Reymúndez, Joan Fernández Mazaira, Uxía Fernández Mazaira y e Antía Fernández López. Por un momento foi o primeiro videoclip en lanzarse, filmándose no antigo cine de Eusebio, Caloteo. Foi producido por Juan Antepazos, Nova Imaxe e Miguel Lamas, a Casa dos Retratos. Os protagonistas do, vídeo, do vídeo son o actor Josito Porto, Lucía Mosquera e Xana Bustelo. O segundo vídeo en lanzarse foi Non hai volta atrás, que inclúe dúas partes. A primeira tratándose da intro como adianto do videoclip. Rodouse na antiga fábrica de cepillos en Cacheiras, Teo, por pois Xosé Lois no, Novo e foi producido por Miguel Grandío de O Galiñeiro Oscuro. Por outra banda, o videoclip Non hai volta atrás foi filmado na antiga sala celeste de Osebe, Caloteo, sendo unha produción de, de O Galiñeiro Escuro encabezada por Miguel Grandío, Laura Ferreiro e Iago Souto. O terceiro videoclip Únete filmouse na Canvalleira de Cornide en antiga canteira de Casalonga, Caloteo, por Xosé Luis Blanco e Xosé Novo, sendo a edición de Sara Fernández. Únete foi composta por Desequilibrio Mental como resposta ao proxecto de instalación nunha planta de residuos na antigua canteira da Casalonga. Ademais, na nosa aldea pretenden contaminar calo, teo e ames, entre outras áreas. Non permitiremos que esta zona residencial se converta en residual. Os protagonistas deste vídeo sodes todos os veciños e veciñas que vos xuntastes tanto para facer a rodaxe en comida como os participantes da cadea humana na canteira da Casa Longa, dende os máis pequenos aos máis maiores. Gracias a todos e a todas. O deseño gráfico é de Rael. Todos os temas de Séculos Escuros dous foron compostos e arranxados por Desequilibrio Mental. A base musical de intro foi composta por Iago Pico e Desequilibrio Mental. Agradecimientos especiales para Arturo Iglesias, Marquinhos Drinking, Juan Antepazo, Miguel Lamas, Fernando Moledo, Carlos Gandón, Miguel Grandillo, Iago Pico, María Iglesias, Cristina Teo, José Luis Novo, Sara Fernández, Vitu Coneira, Raeu, José Antón Bocilla, David Varela Barbas, Emilio Iglesias, Xiana Austelo, Tito, Moncho Rivadulla, Andrea Hortas, e Santiago, Dobar Carril, Lucía Mosquera, Josito Porto, José Luis Blanco, Lorentebra, Benja Seoane, Quique Plasón, Miguel Etocho, Manuel Martínez y e todo el equipo de Son Acústico, David Piñeiro, Nolo Chazo e toda la organización do Rockin Vila, Alex Enerea Fiuza e a toda a xente que participou na montaxe do Festival Novo Cruceiro Rock. Richie e o seu entrebateas, Febei e, e a toda a organización de música na noite. El Pidio e Adrián do Ameixa Rock e Fran Lago e todos os seus compañeiros do Asagieiras Master Festival. Medo Medá, Astarot, Ruxe Ruxe, Cenfar, Biribirloque golpe radical en un largo etcétera. Este trabajo va ir dedicado a memoria de Marisol Achinta, de Castiñeiras y Juan Jesús Fernández Santiago. Desequilibrio Mental en este disco Fito Voz, Ancho Voz, Jimmy Guitarras y Coros, Mario César Guitarras y Coros, Piqui Baixo Piedra Batería. Muchas gracias a todos y a todas y a ti por marcar el disco y seguirnos. La Casalonga Rock and Roll, séculos oscuros 2, únete.